Bai, berri ona da, eta agian, eh, agian uh, osto berri baten eh, abiatzia da, biziki positiboki hartzen dugu. E, erabaki hori, lehen aldia baita, ala ere, dei hauzi batean, E, judiek eh, olako erabaki bat ardezaten, jakinez e, prokuradoreak dei egina zuela, eta beraz lehen aldikotz e, parketa do prokuradorearen ikuspegiaren kontra joan da, eta bon, zinez espero dugu agian Frantziar justiziaren aldetik aldaketa bat egan nahi duela, kontutan hartzen duela hemen Euskal Herrian den aldaketa importanta, uh, eh, prozeso bat bada martxan, uh, jendartearen anistasuna, haute txena anistasuna uh, eh, orda, uh, mogimenduan, denek nahi dute osto bat itzuli, elgar joan, eta uste dut uh, zinez uh, aiete, kasik hama urte bat horrek, aietez geroztik izan den erabakirik importantena dela, orai gertatzen zaukuna. Bon, berda, ilortarik segitu behar da, eh, badira beste preso batzu, eh, hori e, urteak betea dituztenak ere, eta beraz e, eh, txistoren dako bali izan diren elementu bali dira ere beste horientzat, Eta azken finean eh, preso guzien zatere atera bide bat irekitzen du eta ireki behar du. Aipatu dituzu jakes esnal eta jonkepa parot, eh, hauek ere goita marrurteuntan preso direnak. Esperantzarik horien zat, aizidezte lanean, zuen aldetik eh, horien libratzea ere eh, lortzeko? Ba, irekitzen du, uh, nahi baita ikusten dugu, ongi, edo... Eh, Sistor Arrambururen uh, eh, eh, e, e, erabakiari buruz izan den argumentazioa, elementuak ongi irakorzen direlarik, badira elementu batzu uh, pertsonari lotua direnak, uh, eta bada elementu nagusiak dira ere, uh, kontestuari, eran nahi behita Euskal Herrian, izan den aldaketa, hamar orteotan izan den aldaketa, uh, eta armak... Uh, utzi diruela, disolitoa dela, badela prozesu bat, badela uh, jendarte bat anistasunean ahantzatu nahi duena, ez dela gehiago iriskurik berriz gibilerat itzultzeko, ordena publikoa uh, eh, iriskurik ez dela, uh, eh, elemento guziak positiboa dira, lehen ukatzen zutena orai argiki erraiten dute, eh, eta erraiten dute gainerat, izik erri importanta, eta hamar aldiz, do gehiago aldiz erraiten genuena ere, da uh, kondenatuak izan balide garaian eh, Espainiako justiziaren aldetik han egin dituzten ekin zen dako, horrei libro izanen ziren, denak, denak libro izan ziren. beraz, uh, Frantzian ofizialki uh, hiltzeko gaztigua, aspaldi ez estatua duen eh, estado batek atxikitzea hiltzera ino ez da posible eta beraz hori e, justiziak bere gainak zendu eta bere elementuetan da idatzia eta juiamendu hortan beraz izi gari importanta da eta beraz eran nahi dut gaur egun txistor libratzeko baliatzen diren elementu horiek konkretuki horiek berak bali dira e, Uh, eta parroten dako, berdin, egoera berdina da, kontesto berdina da, uh, gertatu zirenak berdinak dira. Beraz, hori behar da burura ino joan orai, eta horrek emaiten dauku, esperantza, bena beharko dugu beti hor eh, eh, uh, eta eta fermu, eta urbil, eta atentzia handiarek ilan, eta gure mezuak helaraziz, eta vigilentzia handia behar dugu. Baina, bon, eta hori, uh, egia erran hori zen, uh, oska, nagusitari bat, oztopo nagusitari bat zen hori gure bidean. Eta gero badira, e, presoak eh, eri direnak eta e, salbu espen ateatzen magira, behar dutenak libratuak izan, eta bon, gero, hala, ez da hortan bukatua, baina irekitzen du bidea. Eta hori da importantena, sobera denbora hontan blokatu egiten ginen. Mire Michel Birroko irigoin, jardokipen hunendako? Mire zueri.